صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تطمئن به القلوب وتنشرح به الصدور فإن ربنا يقول في كتابه الكريم عن عباده المؤمنين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ويقول سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقاً فالمؤمن والذي يطمئن لذكر ربه وينشرح صدره ويجد في نفسه تعظيما وخضوعا وخشوعا لله فنحمد الله الذي جمعنا وإياكم نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في هذه الليلة إنه ولي ذلك والقادر عليه بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ أحمد Syamlan Hafizahullah Ta'ala Memulai untayan Mutara hikmahnya Dengan menyampaikan khutbatul hajah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau menukilkan beberapa ayat yang mengingatkan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala menjaga ketakwaan di dalam kehidupan kemudian Syekh Hafizahullah taala di awal nasihatnya beliau sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita untuk berjumpa di rumah Allah Subhanahu wa taala Allah mudahkan bagi kami untuk mengunjungi saudara-saudara kami di negeri Indonesia terkhususnya di provinsi Aceh Darussalam dan sebagai bentuk realisasi akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya sungguh tidaklah seseorang itu bersyukur kepada Allah hingga dia bersyukur dan berterima kasih kepada manusia maka saya ucapkan terima kasih dan rasa syukur kami kepada semua pihak yang telah berkenan untuk menyelenggarakan tausiah ba'dal maghrib di tempat ini dan terkhususnya Beliau berterima kasih kepada Dewan Kemakmuran Masjid Bayutul Rahman dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Kita berkumpul di rumah Allah ini untuk kita bersama-sama bertadabbur dan menelaah kalam ilahi firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan untayan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sungguh ingatlah bahwa hati-hati kita akan benar-benar merasakan kedamaian akan lapang hati kita lapang dada kita dan anggota tubuh kita akan tegak dan lurus berjalan di atas muka bumi dengan kemuliaan tatkala kita senantiasa mengingat Allah berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman dalam firman dalam Al-Qur'an al quran Sungguh orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka senantiasa damai dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian belum menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya maka bertambahlah keimanan yang ada pada mereka dan kali disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala maka bergetarlah hati-hati mereka dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa menegakkan salat dan senantiasa membayarkan zakat dan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang benar-benar bertakwa kemudian beliau berkata sungguh hati orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan bisa merasakan kedamaian tak tatkala dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala mengingat Allah disertai dengan pengagungan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan ketenangan di dalam kehidupan kita kemudian boleh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini Allah memberikan kemudahan untuk kita bisa, untuk kita bisa berjumpa dan berzikir di tempat yang mulia ini. ونتحدث معكم في هذه الليلة إن شاء الله تعالى حول أهمية العلم وشرفه وفضله العلم عباد الله صفة من صفة من صفات الله سبحانه وتعالى العظيمة الجليلة التي تليق به سبحانه علم كامل لا يعتريه نقص ولا يسبقه جهل وصف الله نفسه وسمى نفسه بالعليم والعلام والأعلم فقال جل وعلا إن الله عليم بذات الصدور وهو العليم الحكيم عالم الغيب والشهاده علام الغيوب فاتصف بهذه الصفه العظيمه ولله سبحانه وتعالى الاسماء الحسنى وله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم وقد امر عباده سبحانه وتعالى بالعلم وبعث انبياءه ورسله عليهم الصلاه والسلام بالعلم فقال لافضل خلقه واكرم رسله محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقل رب زدني علما امره الله جل وعلا ان يدعوه بالاستزاده من العلم لفضل العلم وشرفه فالانبياء ساده العلماء وكرام العلماء عليهم الصلاه والسلام kemudian الشيخ hafizahullah ta'ala beliau berkata di malam hari ini kita akan bersama-sama sejenak untuk mengingat dan mengkaji salah satu permasalahan yang sangat penting di dalam kehidupan kita yaitu keagungan dan keutamaan ilmu agama kata-kata ilmu merupakan sebuah sifat yang sangat mulia bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya dengan ilmu dan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nama kepada dirinya dengan nama-nama yang demikian indah yang kembali kepada sebuah kesempurnaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama Al-Alim Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama Al-Allam Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama Al-A'lam dan kesemuanya ini menunjukkan bagaimana keagungan ilmu dan kemuliaan ilmu dan tentunya penisbatan ilmu sifat ilmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sifat yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya ilmu Allah adalah ilmu yang demikian sempurna sebuah ilmu yang tidak didahului dengan jahil ataupun kebodohan dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan lupa kesempurnaan sifat ilmu yang Allah miliki Kemudian beliau menukilkan beberapa ayat. Di antara yang beliau nukilkan adalah firman Allah yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha berilmu bidatis sudur dengan apa yang ada di dada-dada kita. Alamul Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui perkara yang gaib, perkara yang nyata, dan Allah Subhanahu wa taala Allamul Ghuyub Maha mengetahui semua perkara-perkara yang gaib. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilm dan memiliki nama sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam firman-firman-Nya dan kesemuanya menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan semuanya kembali kepada firman Allah sungguh Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna. Kemudian ingatlah kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para hambanya untuk mengejar dan mencari ilmu dengan ilmu agama akan mulia kehidupan seorang hamba. Ingatlah kita semuanya bahwa diutusnya para rasul dan para nabi Allah utus mereka tentunya dengan ilmu itu dengan wahyu dan kemuliaan yang diraih oleh para nabi dan utusan-utusan Allah tidaklah kecuali dengan ilmu yang Allah turunkan ingatlah firman Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia yang paling agung kepada manusia yang paling mulia yang paling Allah cintai Allah katakan Allah ajarkan kepada kekasihnya ini untuk meminta kepada Allah tambahan ilmu di dalam firman Allah dan katakan oleh Muhammad wahai Rabbku berikanlah tambahan kepada aku ilmu Allah perintahkan kepada nabinya untuk meminta kepada Allah memohon kepadanya tambahan ilmu agama sungguh dengan kemuliaan ilmu akan bertambah kemuliaan kehidupan seorang muslim di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala ingatlah kita bahawa para utusan-utusan Allah menjadi para pemegang urusan, mereka menjadi manusia yang paling mulia kesemuanya adalah dengan ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Wal ilmu sebab 'azim li khashyati Allah subhanahu wa ta'ala. فأصل العلم خشية الله وأعظم الناس خشية لله أعلمهم بالله قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما والله اني لاخشاكم لله واتقاكم واتقاكم له فكان عليه الصلاه والسلام اخشى الناس لانه اعلم الناس بل قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم إنما يخشى الله من عباده العلماء فالذين يخشون الله حق خشيته هم العلماء به وبشرعه سبحانه وتعالى ولهذا لم يسوي بهم الله أحدا قال جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فلا يستوي العالم والجاهل والفرق بينهما كالفرق بين السماء والأرض Kemudian beliau berkata, sungguh ilmu agama akan menjadi sebab seseorang akan takut kepada Allah dengan takut yang benar. dengan ilmu seorang orang akan mendapatkan khasyah dan sesungguhnya orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu orang yang paling takut adalah orang yang paling berilmu dan orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang paling berilmu dengan ilmu agama suatu saat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda berdiri di tengah-tengah manusia Beliau berkata, ketahuilah bahwasanya aku adalah seorang hamba yang paling takut kepada Allah. Aku adalah seorang hamba yang akhsyakum yang paling takut kepada Allah. Tokoh kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi hamba yang paling takut kepada Allah? Karena beliau adalah orang yang paling berilmu. Tidak ada yang melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari makhluk ini. Perhatikan untaian firman Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang benar taat yang benar-benar takut kepada Allah dari kalangan para hambanya adalah para ulama. Mereka lah para ulama yang mengetahui bagaimana takut yang sebenarnya. Para ulama yang menghiasi kehidupan mereka dengan ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan wahai Muhammad, Apakah sama antara mereka yang memiliki ilmu dengan segolongan umat yang mereka tidak memiliki ilmu? Tentunya tidak akan sama. Orang yang berilmu dengan orang yang jahil. Perbedaan di antara keduanya laksana perbedaan antara langit dan bumi. Wa ilmu kitab wa sunnah aqrabu tariqin ila al-jannah. Qala subhanahu wa qala alaihi salatu wassalam salam في حديث أبي هريرة في مسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة فالعلم لمن يتعلم كتاب الله وسنة محمد عليه الصلاة والسلام على فهم سلف الأمة هذا أقرب طريق إلى الجنة وأسهل طريق إلى الجنة حتى جعل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمة الله تعالى عليه نافلة العلم أفضل من نافلة الصلاة والعبادة لأن العلم يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى ويعرفك بالله أكثر ويدلك على كل خير ويبعدك من كل شر ilmu yang paling agung adalah ilmu kitab mempelajari Alkitab yaitu Al-Quran dan ilmu sunnah mempelajari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebuah upaya mempelajari Alkitab dan As-Sunnah merupakan jalan yang terdekat dan jalan yang paling mudah yang akan menyampaikan seorang hamba ke dalam syurga, ke syurganya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh alim Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu agama maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Demikian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu agama adalah ilmu kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari Al-Qur'an, mempelajari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentunya kita dengan setia untuk mengikuti jejak para pendahulu kita yang kita muliakan jejak para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para salaful ummah inilah jalan yang dengannya akan menyampaikan seorang hamba ke dalam sebuah kemuliaan ke syurga dan merupakan jalan yang paling mudah akan keagungan ilmu agama ini al-imam syafi'i rahimahullah yang bernama Muhammad ibn Idris rahimahullah taala beliau berkata upaya seseorang untuk mempelajari ilmu sejenak dia mengambil waktu untuk mempelajari ilmu agama maka sungguh apa yang dia lakukan lebih utama dari sekedar seorang mengambil waktu untuk menunaikan salat sunnah atau melakukan ibadah yang lainnya hal ini menunjukkan bagaimana keutamaan seseorang yang berupaya untuk senantiasa mempelajari ilmu agama dan ilmu agama kembali lagi boleh tegaskan adalah jalan yang akan menyampaikan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menyampaikan hamba ke syurganya yang senantiasa akan membimbingnya mana jalan kebaikan dan mana jalan keburukan ولعظمة العلم يقول الإمام سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه الإسلام العلم بمنزلة الإسلام والجهل بمنزلة الكفر وبالعلم يرقى العبد في دنياه وأخراه قال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم والعلم عباد الله يقدم أصحابه يوم القيامة أمام الله جل وعلا فقد قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في معاذ بن جبل سيد العلماء ورئيسهم إنه يقدم الناس يوم القيامة برتوة أي في مكان مرتفع وما بعثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن إلا لما أعطاه الله من العلم فبعثه ليدعو الناس وكانوا أهل كتاب sungguh ilmu agama merupakan ilmu yang sangat agung hingga ada sebuah perkataan yang diucapkan oleh al-imam Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala belum mengucapkan kedudukan ilmu agama laksana kedudukan agama Islam sebagaimana kedudukan sebuah kebodohan laksana sebuah kedudukan posisi dari sebuah kekufuran sebuah isyarat bahwa ketika seorang menginginkan keutuhan dalam arah agama dengan ilmu dan semua seseorang akan terjerembab di dalam kekufuran dan bisa jatuh ke dalam kekufuran diakibatkan dengan kebodohan dengan ilmu akan terangkat derajat kehidupan seorang muslim dan akan terangkat kemuliaannya di kehidupan dunia ini Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullah, taala beliau berkata Siapa di antara kalian yang menginginkan dunia maka dia harus memiliki ilmu Barang siapa yang menginginkan akhirah kemuliaan akhirah maka hendaknya dia memiliki ilmu dia mencari ilmu dan barang siapa yang menginginkan dunia dan negeri akhirah maka wajib atasnya untuk mempelajari ilmu. Ingatlah apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu agama seorang hamba kelak dia akan menjadi seorang hamba yang terdepan di yaumul qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebuah kemuliaan sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal sahabatnya dan apa yang kelak akan terjadi yaitu Muaz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu yang mana beliau adalah seorang alim seorang yang sangat terkenal di kalangan para sahabat-sahabat Nabi sebagai orang yang sangat mumpuni di dalam ilmu agama maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sesungguhnya Muad ibn Jabal kelak di hari kiamat dia akan menjadi orang yang terdepan Allah akan tempatkan di tempat yang tinggi ini menunjukkan keutamaan ilmu agama yang ada pada seseorang dan juga kita mengingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Muad ibn Jabal radhiyallahu taala anhu untuk berdakwah ke negeri Yaman dikarenakan beliau memiliki ilmu agama beliau pilih untuk berdakwah ke negeri Yaman karena beliau adalah seorang yang alim yang sangat berilmu ومن فضل العلم وشرفه أنه يجعل الإنسان بعيدا من الفتن قريبا من الله بعيدا من الدنيا قريبا من الآخرة بصيرا بالضلال فيحذره وبالهدى فيتبعه قال الله عز وجل في سورة القصص لما اغتر الجهال بملك قارون قام أهل العلم وحذروهم من الاغترار بملك بملكه وهو كافر بالله قال سبحانه وتعالى فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم قال الذين أوتوا العلم والإيمان ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون قال الذين أوتوا العلم والإيمان ويلكم ثواب الله خير العالم يعرف الفتنة قبل أن تأتيه تأتي والجاهل لا يدركها إلا بعد أن تولي فكن أخي من العلماء فإن لم فمن طلبة العلم والسائلين عنه di antara keutamaan dan kemuliaan ilmu dengan ilmu agama seorang hamba akan terjauhkan dari fitnah-fitnah dunia yang akan menjebaknya dengan ilmu agama seorang hamba akan Allah dekatkan kepada jalan-jalan kemuliaan Allah akan dekatkan kepada petunjuknya Allah akan bimbing dia dengan petunjuknya sehingga senantiasa hidup di atas cahaya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa meniti dan mengikuti bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala perhatikan kisah yang Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas di sana Allah kisahkan bagaimana orang yang terpesona dan terperdaya terhadap kemegahan yang dimiliki oleh Karun dari kalangan orang-orang yang jahil yang tidak memiliki ilmu agama ketika melihat kemewahan yang ada pada Karun yang kafir ini maka diingatkan oleh orang-orang yang Allah karuniakan kepada mereka ilmu sebagaimana firman Allah yang artinya dan tatkala Karun kembali kepada kaumnya dan dia berada atau membawa perhiasan yang sangat mewah maka berkatalah orang-orang yang terpesona dengannya dengan menyatakan sungguh duhai menyenangkan duhai, duhai seindahnya duhai bahagianya sungguh korun telah mendapatkan kemegahan jatah kehidupan dunia yang sangat besar terpesona kaum korun dengan kemewahan yang Allah berikan kepada Qarun maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam firmannya maka orang-orang yang Allah berikan kepada mereka ilmu dan orang-orang yang beriman mereka berkata ketahuilah bahwasanya balasan Allah yang Allah janjikan kepada mereka yang beriman dan beramal dengan amal yang saleh sungguh besar orang-orang yang memiliki ilmu mengingatkan kepada orang yang terpesona dengan Karun mengingatkan bahwa apa yang ada di sisi Allah jauh lebih utama tapi tentunya bagi mereka yang beriman dan beramal dengan amal yang saleh dan tentunya sikap yang seperti ini tidak akan mampu untuk dilakukan kecuali orang-orang yang memiliki semangat yang tinggi orang yang berilmu dia akan mengetahui tentang bahayanya fitnah sebelum tiba tapi orang yang jahil orang yang tidak memiliki ilmu agama dia tidak akan mengetahui tentang bahayanya fitnah kecuali ketika dia telah merasakan akibat daripada sebuah cobaan Kemudian beliau berkata, jadilah kita semuanya orang-orang yang memiliki ilmu agama yang kuat. Sekiranya kita tidak mampu untuk menjadi ulama, maka setiap kita hendaknya kita menjadi orang-orang yang selalu belajar ilmu agama. فعلينا إخوتي في الله أن نحرص على العلم على علم الكتاب والسنة وعلى تعلمهما فإنهما نور وضياء ونجاة بين يدي الله سبحانه وتعالى أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا وإياكم لتوحيده والإيمان به وأن يثبتنا على دينه وأن لا يقبضنا إلا وهو راض عنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kata penutup beliau menyampaikan, mari kita bangun semangat untuk senantiasa kita menggali dan mempelajari ilmu agama, ilmu Al-Qur'an, ilmu sunnah dan sungguh ini adalah cahaya yang akan menerangi kehidupan kita. Dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menganugerahkan kepada kita pemahaman ilmu agama yang benar dan semoga Allah senantiasa membimbing kita kepada amalan yang Allah ridhai amalan yang saleh dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan kita di atas tauhid yang benar dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir kehidupan sebagai akhir kehidupan yang paling indah yang mana tatkala kita berjumpa kepada Allah Allah ridha kepada kita dan salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bissawab ini yang bisa saya terjemahkan kurang lebihnya mohon maaf wa akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh اسمعوا إذاعة شعار التوحيد أجيه 96.1 اف ام لانتشار علم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح